ho forte gos to ployon u ko pais alla monei ton anemon dynamen e launetai e ho histos kyklosen epi tu ployu peratos tois koinois esterigmenos kathistanetai hoiteni hai keraiai hos tautais histia e faptetai hatina pros ton anemon ectenetai, cae scoinois cineitai. Ta histia estin ho artemon, ho dolon, cae ho epidromos. Entae prymnei se meion ectithetai, entae proirae to embolon estin. Entoe histoe scope pharos estin kai ente tu histu caruphei ta aflasta tus anemus endexanta. Tei ancurae to ploion catechetai. Bolidi ho bythos die reunatai. Hoi epibatai, pelagisdontes epi ton sanidon, catastromaton peripatusi hoi nautai epi ton tu ploion parodon die cae hutos ta pelage pleontai.